بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب ربنا زدنا علما Neka je neizmjena hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, našem gospodaru i stvoritelju, neka je salavat i selam našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashaabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Poštovana braćo i cijenjene sestre, prije svega na samom početku u uvodu ovog predavanja želim da ukažem na nekoliko bitnih stvari. Nema ništa časnije od, od znanja. Nema ništa časnije od znanja, a posebno od eh, poznavanja eh, tog vjerskog znanja, jel'i? znanja koji nas vodi do spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala jer to je najvažnije znanje za jednog čovjeka kojemu otkriva svrhu njegovog stvaranja i daje smisa u njegovom životu. To je znanje koje oplemenjuje čovjeka kojemu otkriva e, jeli, su, suštinu života i znanje bez kojeg ne možemo postići ostvariti sreću ni na ovom ni na onom svijetu. Stjecanje znanja je jedan kontinuiran proces, neprestan proces, proces u životu jednog vjernika muslimana i oni koji više znaju, oni su i trebali bi, znači po pravilu da su i Allahu bliži i da su bogobojazniji, da, su, da se Allaha više boje i zato treba da nam stjecanje znanja, znanja bude jedan od prioriteta u našem životu. Kao što nam je stjecanje, jeli, li, ovaj imetka, odnosno ovo dunjalučkih materijalnih bogatstava prioritet kod većine ljudi. Oni koji su shvatili ovo o čemu govorim, oni su dobar, svog, dobar dio svoga života posvijetili znanju. O, govorim o prošlim generacijama muslimana i dan danas uvijek oni koji shvate ovo ispoznaju va, važnost islamskog znanja, znanja o dinu, o, jeli, o Allahu subhanahu wa ta'ala, oni su i e, dost, do, e, došli do jeli, do tog znanja, odnosno otišli su daleko u tom znanju. E, mi znamo da je obaveza svakog muslimana da stječe znanje, prije svega islamsko. Čovjek ne mora znati da vozi auto, je tako? Ne mora znati da, da popravlja struju, da radi molerske radove, ali svaki musliman, to jest onaj koji je, koji je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala, on mora da, da uči vjeru. To mu je obaveza. Zato kaže poslanik alaihi salatu wasalam, talibul ilmi feridatun ala kulli muslim, traženje nauke, ovdje se misli na šarijetsku nauku, je obaveza svakog muslimana. Traženje nauke je obaveza svakog muslimana. Naravno i druge nauke svjetovne, one su, one su ovaj kolektivna obaveza. A e, traženje e, islamskog, odnosno vjerskog znanja, je pojedinačna individualna obaveza svakog muslimana. Posebno e, znanja u onoj mjeri bez kojeg ne možemo biti dobri muslimani. A ono o čemu ćemo danas govoriti, bidni laj ta'ala, uz Allahovu dozvolu, e, baš to, to je to znanje koje, koje spada u ono znanje koje je potrebno svakom muslimanu. Ne samo, mi smo ovaj, najavljeno je da ćemo govoriti o šarijetskim pravilima, odnosno el kawaidu šar'ije, razumijevanje i življenje islama u duhu tih šarijetskih pravila ili u skladu s tim šarijetskim pravilima u životu čovjek ništa ne može postići bez ustrajnosti. Ništa ne može postići bez ustrajnosti i ustrajnost je jedan, glavni, možemo kazati, glavni faktor uspjeha. Čovjek može biti nadaren, inteligentan i krene ovaj, da nešto postigne u životu. Može biti ovaj, neke dunjalučke, dunjalučke znanosti, dunjalučke eh, ovaj, sposobnosti, vještine i tako dalje e, takav čovjek ako želi da dostigne vrhunac i postigne uspjeh u tome jeli, ovaj, što je odabrao, on mora biti ustrajan. Bez obzira, radilo se to o školi, o stjecanju drugih nauka, ovi svjetovni, bez obzira radilo se to o vještinama sportskim, o bilo čemu drugom, o biznisu, čovjek mora biti ustrajan. Samo oni koji su bili ustrajni i uporni, oni su uspjeli da ostvari ne, ono, nešto zapaženo u životu nešto značajno u životu, svako nešto ostvari, a sve to beznačajno, sitno, ni spomena nije vrijedno, ali oni koji su općenito u životu ostvarili nešto značajno i vrijedno, postigli su to upornošću, predanošću, jel, trudom i zalaganjem. Ovo samo kažem ovaj, na početku uvod ovo naše predavanje i kažem nikada čovjeku, nikada mu nije dovoljno znanja, bez obzira o kojem znanju se radi, čak i oni koji su vrhunski stručnjaci, naučnici u, ovaj, u, u medicinu, u bilo kojoj drugoj znanosti, nikada nestaju sa učenjem. Naprotiv, oni što više saznaju, spoznaju, onda sve više ovaj vide koliko im fali znanja, koliko ne znaju. To je samo jedna kap u moru. Tako i musliman mora da razmišlja. I zato kažem, ovaj, ovo je prije svega posticaj i meni svima vama da ustrajavamo u, do, u dobru i hajru, posebno mi muslimani na ovim prostorima, mi moramo biti, mi moramo biti puno bolji od ostali i moramo puno više ulagati, zalagati se mnogo više od ostali da bi opstali, jer mi nemamo ovaj iste prilike niti iste okolnosti da napredujemo. Zato mi moramo biti bolji svi. A prije svega moramo odgajati sebe, učiti svoju vjeru i odgajati sebe u duhovnom smislu, jer bez toga sve ostalo gubi smisao. E, eh, sad ćemo prijeći ovaj, direktno, konkretno na naše, jeli, li, našu, našu temu. Najavljeno je da je da se tema e, da je tema razumijevanje i življenje islama u duhu šerijetskih pravila, odnosno u, u duhu šerijetskih principa. Možda ste vi nekada čuli e, nešto čitali ili možda ste čuli, da li možda ste imali priliku da slušate predavanje o tome e, šta su to šerijetska pravila, i kad su ona nastala, koje utemeljuju ta šerijetska pravila i tako dalje. Pa ćemo u početku prije svega da, da definiramo šta je to. E, šerijetska pravila to su, to su određene e, odredbe, odnosno načela, principi, iz e, kojih direktno izvodimo propise za većinu pitanja u čovjekovom životu i njegove vjere. Znači, to su principi, odnosno pravila, na osnovu kojih izvodimo šarijetske propise za većinu pitanja koja su buhvaćena jel, tom odredbom, odnosno tim principima. Znači, može se razumjeti da svako fiksko pravilo obuhvata određenu grupu fikskih pitanja. I da se uz pomoć tih pravila dolazi do propisa e, na način jeli, ovaj, do propisa za ta određena pitanja. Sad ovdje postavlja se pitanje da li je poznavanje šarijetskih pravila, je li to e, stvar koju trebaju da poznaju samo islamski učenjaci ili oni koji se bave dublje i šire islamskim znanjem ili je to potreba svakog muslimana e, poznavanje šarijetskih propisa je potreba svakog muslimana posebno onih glavnih i velikih šarijetskih pravila šerijetskih pravila e, koja su neophodna u životu jednog muslimana. Jer čovjek nema uvijek priliku da, da nekoga pita. Ali tako nađe se u situaciji gdje mu, je, gdje mu je u tom momentu potreban odgovor. Potrebno mu je znanje kako da postupi. Nema vremena. Nema vremena, jel? Pitanje halale harama. Pitanje je li ovaj tuđeg haka, tuđeg prava. Pitanje uh, života, može biti pitanje života, e, opstanka života, zdravlja i metka, da čovjek ne zna i u tom momentu pogrešno donese odluku i napravi štetu i sebi i drugima zbog toga što nije poznavao ta širijetska pravila. Zato je i tekako značajno da svaki musliman poznaje ta širijetska pravila. Makar ovih pet osnovnih širijetskih pravila, vidjet ćemo kasnije, jeli, postoje ona osnovna glavna širijetska pravila ili velika širijetska pravila i postoje ona širijetska sporedna šerijska pravila. Prema tome, mi smo ovdje da naučimo to, da naučimo koja su to pravila i kako ih ispravno razumijeti. Kako ih ispravno razumijeti i kako živjeti život. Kako živjeti islam i život u skladu s tim pravilama i u duhu tih pravila. Mnogi islamski učenjaci su ukazali jeli, na korist i važnost izučavanja ovih pravila. Nastala su mnoga, mnoga dijela, jeli, pisana dijela na ovu temu. I o, islamski učenjaci su ukazivali na važnost poznavanja ovih pravila kako za, za islamski, islamsku ulemu, tako i za običan svijet. A posebno znači za, one, e, za, za omladinu i one koji se bave znanjem i kojima znanje nije nešto strano. Znaju čitati, znaju znaju pisati, znaju razumijevati, jeli, na tom stupnju su ovaj, intelekta da to mogu i shvatiti. Dok nekada imamo običan svijet, da kažemo neuki svijet, koji, e, koji ne može, nije u stanju da shvati ta pravila i da ih razumije da ih, i da ih prakticira u svome životu. Također, poznavanje ovih pravila, poznavanje ovih pravila najlakši je put do spoznaje islamskih propisa i islamskog učenja Znači ovo je najlakši put da spoznamo islamske propise, njihovu suštinu i da spoznamo suštinu islamskog učenja. Nažalost, mi imamo danas dosta muslimana koji onako vole vjeru, je tako? Vole vjeru. Klanjaju, trude se da su pokone Allahu subhanahu wa ta'ala, ali e, zbog nepoznavanja ovih temeljnih stvari u islamu, ovih, ovih pravila, šerijetskih pravila, neke stvari pogrešno razumijevaju i samim tim ih pogrešno razumijevaju prenose i pogrešno ih ovaj, žive. Najlakše je islamske propise zapamtiti kroz ova pravila. Ako hoćemo da znamo većinu toga šta je halal, šta je haram, u našem odnosu prema Allahu subhanahu wa ta'ala i u našem odnosu prema drugim ljudima, jeli, to će nam olakšati ova pravila, šerijetska pravila. U, svakom, u svakoj oblasti, u svakoj nauci i u, i u životu općento postoje pravila. Pravila među kriminalcima postoje neka nepisana pravila, tako. Neka pravila koja se ne smu prekršiti. Među trgovcima i, kažem, i u drugim sferama života postoje pravila, ne, negdje su nepisana, negdje su pisana. I niko ih ne smije. Ako želi da uspije u tome, u toj oblasti, oni moraju se pridržavati, jer inače će propasti. To je, to je više životno iskustvo, jel? Tako je ovdje u, u islamu ne može svako da razumije, razumijeva islam onako kako on misli, kako njemu, e, tako sam ja to razumio, ne, toga u islamu nema. Kao što nema ni u drugim oblastima. Ne može čovjek uvoditi nova pravila u ekonomiji, što ja znam, u, ovaj, u, u nauci, u medicini, ako ta pravila nisu temeljena na, na znanju, na dugogodišnjem istraživanju i praksi i tako dalje. Zato je bitno, kažem, da svaki musliman poznaje ova pravila i da u skladu s njima živi. Ja ću Uh, uz Allahovu dozvolu danas da govorim da govorim o tim šarijetskim pravilima koja se dijele na prije svega postoje velika šarijetska pravila. Njih je pet. Na njih ćemo se kasnije vratiti. Velika šarijetska pravila. Postoje uh, ona sporedna šarijetska pravila i u jednom dijelu ću govoriti o šarijetskim pravilima koja se tiču islamske dave ili islamskog misionarstva. A koja se namajte kako bitna. U našem odnosu rekli smo mi uvijek kažemo da smo svi misionari u svojoj kući, u svom komšiluku, u svojoj porodici, na svom radnom mjestu, svi, svaki musliman je misionar u skladu sa svojim znanjem. E sad bitno je da, poz, da se ta pravila poznaju ovaj, kako ne bi čovjek načinio veću štetu islamu, islamskoj davi i razumijevanju islama nego korist. A nažalost, nama se to često dešava, ne samo ovdje, nego u cijelom islamskom svijetu, zato što se pitanju pozivanja u islam, odnosno uh, pozivanja ljudi povratku, vjeri povratku Allahu subhanahu wa ta'ala, prilazi se tome uh, površno, prilazi se nespremno, nespremno i zato se vrlo često desi, desi greške na tom putu pozivanja koje se e, teško mogu ispraviti, odnosno njihove posljedice ostaju dugotrajno, A da je se radilo temeljito, da je se radilo jeli, ovaj, e, ozbiljno i prije svega utemeljeno na nauci, ne bi se te greške sigurno pravile. To isto kad čovjek radi neki zanat, ako nije dobro naučio, ako ga neko nije poučio, objasnio mu to i teoretski i praktično, on će napraviti štetu. Uzme, pokvarat će neku mašinu ili nešto što, što košta mnogo i napravit će veliku štetu. Što znači da je neznanje, neznanje, džehl, veliki neprijatelj čovjeka. Nećemo sad kazati po vjeru samo, nego po život. Neznanje ili džehl je veliki neprijatelj čovjeku i zato ga treba suzbijeti. A neznanje se suzbija neznanjem, jel? Neznanje se suzbija znanjem. Kao što se jel, prazan, ovaj, prazna posuda ispuni vodom ili nekim, nekom ovaj, tečnošću, automatski ta praznina se popunjava. Tako isto po pitanju pitanju je li znanja ili neznanja. Teško je čovjeku, evo recimo, če, teško je čovjeku da nauči i zapamti sve sva pitanja vjere i života pojedinačno. Teško je. To, to je. to je ogroman, veliki broj pitanja u životu. Zato ova, ova pravila, posebno ovih pet šarijetskih pravila, omogućavaju da mnoge stvari sam razumije na osnovu tih pravila, da sam može razumijeti donijeti ispravnu odluku i zaključak ako poznaje ta pravila koji do ispravno razumije. Zato što pod ta pravila, tih pet posebno pravila, ulaze mnoga, mnoga pitanja i vjere i mnoga pitanja života. Vidjet ćemo kasnije kad dođemo do njih. Izučavanje i poznavanje ovih pravila pomaže čovjeku u spoznaji ciljeva šerijeta, islamskog šerijeta. Kroz ova pravila musliman može ispravno razumjeti ciljeve šerijeta to jest šta šerijetski propisi imaju za cilj, šerijetski propis koji Allah subhanahu wa ta'ala utemeljio kroz Kur'an i Sunnet, šta imaju za cilj? Jer ništa nije u islamu propisano onako bez svrhe i bez cilja. Sve ima svoj, svoju svrhu i svoj cilj. Evo uzet ćemo primjer, jedno pravilo koje ćemo i kasnije spominjati, te goba, odnosno poteškoća, povlači olakšicu. Poteškoća povlači olakšicu. To je jedno od tih šerijskih pravila, uzio sam ga ovdje kao primjer. E, ono nam omogućava da, da shvatimo. Jedan od ciljeva šerijeta, znači ti šerijetski propisa, jedan od ciljeva šerijeta jeste olakšati ljudima. Da olakša život, da se život olakša ljudima. Cilj šerijeta nije da se oteža. Nažalost, u nas je šerijet predstavljen običnom neukom svijetu kao nešto, nešto strašno, nešto rigorozno, nešto ovaj nepodnošljivo za, za ljude i dok se spomene riječ šerijat to je nešto odmah ovaj, padne im na, na, na um smrtna kazna od sjecanja ruke za, za krađu i tako dalje a uopće ne poznaju šta je suština šerijeta i šerijetskih tih propisa i šta je cilj toga zašto se zašto je islam propisana smrtna kazna ni da se ljudi ubijaju nego naprotiv suprotno da se sačuvaju životi U, u islamu je smrtna kazna propisana da se sačuvaju životi, otkud to, jel? Ba, pa, zato što uvođenjem smrtne kazne za ubicu, recimo, i za one koji narušavaju ljudski, koji ugrožavaju ljudske živote i metke, propisano je da bi se ljudi okanili tih postupaka, ubistava i tako dalje. Jer ako izvršite par smrtnih kazni u nekom mjestu zbog, toga, zbog za ubicu, za one koji ubijaju ljude, on, drugi će, ostali će razmišljati da li će ovaj, posegnuti za tim zločinom ili činom. Razmišljat će, neće niko poslije ubiti nikog. Zato je dokazano, jeli, <clears throat> prema statističkim podacima, u zemljama, muslimanskim zemljama, gdje je smrtna kazna jeli, propisana, gdje je e, za, za ubice prije svega i za sve one koji ugrožavaju ljudske živote i metke, da je tu najmanji procenat uh, ubistava, najmanji procenat ubistava. E kada su nastala, ovdje postavlja sada pitanje, kada su nastala ta širijetska pravila i odakle se izvode ta širijetska pravila? Širijetska pravila ili Al-Qawadu Šara'ije izvode se prije svega iz onih osnovnih izvora Islama, a to su, to je Kur'an i Sunnet. Izvode se iz Kur'ana i Sunneta. To znači da su ona nastala u samom periodu objave. A to je za one 23 godine poslaničke ali i sada to sa misije. Tada su nastajala ta širijska pravila. Ne znači da su ona kasnije nastala. Ona su tada bila sadržana u, u tekstovima Kur'ana i Sunneta i u kijasu, analogiji i čtihadu islamskih učenjaka, prije svega sahaba i tabina. Znači, sadržana ta pravila su bila sadržana u Kur'anu i Sunnetu i u fetvama, odnosno kijasu i ičtihadu islamskih učenjaka, shaba i tabijina, koji su najbolje razumijevali Kur'an i sunnet. Zato ovaj, ne možemo kazati da su ta pravila, pravila nastala, šarijeska pravila, da su nastala nekad kasnije. Ona su nekad kasnije ovaj, formulisana, to je zabilježena, e, da, data im je forma ovaj, sakupljena u određena dijela, u jedinstvena, posebna dijela. A izvedena su iz Kur'ana sunneta. Jer vidjet ćemo kasnije da su mnoga od ti pravila u stvari kur'anski ajeti doslovno ili, su, ovaj, ili se radi doslovno o poslanikima, ali i salatu osanom hadisima. Naravno, islamski učenjaci su pridavali veliku pažnju veliku pažnju tim šarijetskim pravilima, znajući da su i tekako važne da isp za ispravno razumijevanje vjeri. Napisali su mnoga dijela, mnoga dijela su napisali o toj tematici i vrlo često su držali predavanja, odnosno dersove e, o tim pravilima i tumačili, tumačili prije svega učenicima koji se bavili znanjem, ali i običnom svijetu. I još da kažem da je i tekako bitno i značajno kada su pitanje ta šarijetska pravila, da poznajemo šarijetska pravila koja se tiču islamskog misionarstva, e, odnosno islamske dave novim prostorima, zato što mi živimo u posebnim okolnostima i mnoga šarijetska pravila odnose se na naše, naš ambijent, naše stanje, naše okolnosti i mnoga šarijetska pravila bi nam olakšala naše islamsko djelovanje, odnosno ovaj djelovanje na polju davi. Također zbog nepoznavanja ovih šarijetskih pravila i zbog nepostupanja u skladu s tim šarijetskim pravilima, mi smo u prošlosti pravili greške. Pravili smo greške u svome privatnom životu, u svome odnosu prema, prema rodbini, prema porodici, u svome odnosu prema komšijama, prema svom odnosu prema ljudima općenito i u svom odnosu prema sebi. Nekada smo sami sebi otežavali vjeru, a nismo znali da možemo tu postupiti i drugačije. Nismo znali. E zato je bitno poznavati, znači nismo znali ove propise. Vi, vi, ja sam naveo ovaj, namjerno ovo primjer, ovo pravilo, da te goba, odnosno teškoća, povlači olakšicu, zbog toga što e, mi živimo u, u stanju različitih teškoća i poteškoća. Kad je u pitanju prakticiranja življenja vjeri, mi muslimanovim prostorima, mnogo je lakše živjeti islam u jednom, eh, da kažem, čisto islamskom prostoru, kao što je arapski svijet ili islamski svijet gdje su muslimani većina ili gdje su ovaj eh, prilike za življenje islama dosta bolje, dosta ovaj pozitivnije. Međutim, mi u našim okolnostima ovdje nama su i kako potrebna vaša rijetska pravila vidite kako su nam potrebne da ih razumijemo kako bi e, prije svega ispravno živjeli vjeru i kako bi sebi olakšali neke stvari. Ovo ne znači, kao što hoće neko kazati vrlo često, da čovjek, ovaj, to je, da ljudi popuštaju u vjeri i da, ovaj, da zapostavljaju neke islamske propise. Vrlo često se e, prakticiranje ovih šerijetskih pravila tako tumači i to je jedna vrsta neznanja ako neko e, na osnovu svoga znanja ispoznaje i islama i šerijata i u skladu s ovim pravilima koja, koja je ulema utemeljila, ako postupi, nemamo ga pravo optuživati i govoriti da je to popuštanje u vjeri i tako dalje i da je uvijek da je uvijek onaj oštri stav, da je to bolji stav i tako dalje. Jer islam se ne svodi na ne, ovaj, razumijevanje islama, islamski propis ne svode se samo na nekoliko ovaj saznanja, ispoznanja ipak je to jedan ovaj jedna nauka koja ima svoju širinu i koja ima, koja ima svoja a, mnoga pravila koji se trebamo držati u jeli, kako bi živjeli u skladu sa islamskim propisima. E, što se tiče šerijskih pravila, to smo kazali, opet ćemo ponoviti da se ona dijeli, ona se dijeli na velika šerijska pravila, velika šerijska pravila i ona mal, manja, odnosno sporedna šerijska pravila. Znači, postoje dvije vrste šarijetskih pravila. Pa ću sada navesti, znači, što se tiče ovih šari, velikih šarijetskih pravila, to su, ovo bi svakako trebalo zapisati, mada ćemo i pojedinačno sve pojedno, jedno po jedno objasniti i navesti primjere za to. Prvo pravilo je e, sve se vrijednuje prema namjerama ili prema namjeri. Sve se vrijednuje prema namjeri. To je prvo pravilo, a ono na arabskom glas je el umuru bi meqasidiha, ako neko uči arapski, eto da zna i to. El umuru bi meqasidiha, znači sve, se, sve stvari se gledaju prema njihovim namjerama. To je jedno od uh, temeljni ključni pravila islamu. Drugo pravilo, to drugo veliko pravilo, jeste pravilo el jekinu la je zulu bi šek. A, to je da sumnja ne pobija ili ne potiskuje ubjeđenje. Sumnja ne potiskuje ubjeđenje. Ili ubjeđenje se ne može pobiti sumnjom. Možda ovako jednostavnije. Ubjeđenje se ne može pobiti sumnjom. Treće šerijetsko pravilo glasi la darara wa la dirar a na našem jeziku znači nema nanošenja štete ni sebi, znači ni sebi ni drugom niti uzvraćanje na štetu drugom štetu niti uzvraćanje na štetu drugom štetom To je treće šerijetsko pravilo. Četvrto šerijetsko pravilo glas je el mešakatu teđilibu tejsir. A to je da poteškoća, već smo ga spomenuli, poteškoća povlači olakšicu. Poteškoća povlači olakšicu. I peto, to veliko širijetsko pravilo, glasi el adetu hakeme što znači da da se običaji prihvataju ili uzimaju u obzir o običaj se prihvataju i uzimaju u obzir poslije ćemo sva pravila pojedinačno jeli, objasniti ovo samo uvodno predavanje gdje smo malo zakoračili ono o čemu ćemo išala tala danas danas govoriti Treće. Niti uzvraćanja na štetu drugom štetom. Znači da na štetu koja je tebi učinjena uzvratiš drugom štetom. Objasnit ćemo to kasnije. Uglavnom, ova velika, ova velika širijetska pravila, ona su utemeljena ili na kuranskom ajetu, ili su utemeljena na nekom od hadisa koji je izrekao poslanik Ali Isra. Kada je u pitanju ovo jeli, e, mjesto i značaj fikskih pravila, kažem, ona se kako bitna prije svega kako bi bili, e, kako bi ispravno živjeli islam i uspostavili ispravan odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala prema onome što on zabranio i naredio kako bi i uspostavili ispravan odnos prema ljudima općenito i prema životu. tako u ovom predavanju, evo s obzirom da će da je brzo jeli, podne, pa ćemo se zadovoljiti sa ovim uvodom, a na narednim predavanje ćemo objasniti sva od ovih širijskih pravila uz navođenje primjera. Naravno, ostavit ću vam mogućnost da i u toku samog predavanja da ako vas nešto interesuje ili ako vam nešto nije jasno da se odmah uključite i da, da objasnimo ovaj blagovremeno. vremeno. Eto, znači, s ovim smo prvi predavanje završili, pa ćemo nastaviti bidne letala poslije podne, kao što je planirano. Znači, poslije, sad je pauza za abdest, priprema za namaz, pa ćemo poslije podne nastaviti.